Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz njegova lijepa imena, i uzvišena svojstva. Evo već dugo govorimo o Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas još poživi i dadne nam života i zdravlja, da još dugo govorimo o njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Jer doista nema ljepšeg, niti većeg, niti za nas prečeg korisnijeg znanja od znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala, jer nam je Allah subhanahu wa ta'ala najpreći, jer nam Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga mora biti najdraži. Danas stupamo u razne kontakte s ljudima zbog ovoga ili onoga, upoznajemo se ljude, upoznajemo se s ljudima, nastojimo što je god moguće više upoznati te ljude, jer nam možda od njihovog poznanstva ovisi mnogo šta, naročito e, život na dunjalku i metak i ostalo. Međutim, koliko se trudimo da upoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala, od kojega zasigurno sve nam ovisi. Bez Allaha subhanahu wa ta'ala ne možemo nikoliko je trep taj oka. Ovaj život on nam je dao, on nam ga je dao i on nam ga može uzeti kad god on želi. Kada je on odredio, to će zasigurno i biti i niko se tome neće moći od nas suprostaviti. Zato čudno li je naše stanje, upoznajemo se sa svima drugima i druge možda daleko više poznajemo nego li poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala, a on nam je najpraći. Prije svega, on nas je doveo na ovaj svijet dunjaluk i obavezao nas jednim posebnim ciljem, a to je da njega obožavamo, Allaha subhanahu wa ta'ala, njega jednog jedinog. Kako da ga obožavamo ako ga ne znamo? Riječi, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden rasulullah, koje svi kažemo, međutim, koliko smo ubjeđeni u njih, koliko te riječi dokazujemo, ja svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allaho poslanik, Allaho rob njegov poslanik. Svjedočiti nije samo reći. Zna se ko je svjedok, kako se svjedoči za ono u što si ubjeđen. Koliko si ubjeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako da budeš ubjeđen Ako ne, znaš, ne znaš Allaha subhanahu wa ta'ala, padaš Allahu dželjavana na seždu, znaš li kome padaš na seždu? Klanjaš, postiš, radi njega sustežeš se od pojave zore do zalaska sunca. Radi njega Allaha subhanahu wa ta'ala koliko ga poznaješ. Zato nije nimalo čudno danas što imamo brojne ljude, mnogo ih koji kažu za sebe da su muslimani, a od vjere imaju samo ime. Ako je ime, ako ono nešto znači, ako ono označava pripadnost vjeri, od vjere imaju samo muslimansko ime i ništa drugo. I opet busaju se i nadaju se, iz grijeha u grijeh idu, nadaju se Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu, nadaju se Allahu, Allah ih lijepo stvorio, doveo ih na ovaj svijet, podario im mnoge svoje blagodati, ukazao im mnogo šta i ne stide se svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da se poduče vjeri barem osnovnim pitanjima. Niko od tebe ne traži da budeš alim, da ideš da podučavaš ljude, poduči sebe i svoju porodicu. Otkloni neznanje od sebe i od svoje porodice. Obavljaj barem osnovne obaveze. Kako sutra ne bi se imao čime pravdati kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer sutra opravdanja neće važiti. Danas je dan rada. Na Dunjaluku je mjesto rada, dok je sutra na drugom svijetu ahiretu dan nagrade, ali Boga mi i dan kazne. Zato zasigurno prvo, osnovno, najvažnije znanje jeste, jeste znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i to je znanje koje će nas postaknuti na svako drugo znanje Kada se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, upoznaćemo, saznaćemo i šta Allah voli, čime je zadovoljan, koja dijela od nas traži da činimo, kojim dijelima ga srdimo i sl. Zato, zasigurno, ovo u čemu se nalazimo je nešto najbolje i nešto najljepše u čemu vjernik može i treba da provodi svoje vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala u 180. ajetu sure Al-Araf kaže وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا I samo Allahu pripadaju najljepša imena pa ga dozivajte njima. Također došlo je u hadisu kod Buhari i kod muslima da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam kod Allaha postoji posebnih 99 imena, dakle od mnogobrojnih ima 99 imena od mnogobrojnih imena, kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji 99 imena koji ih nauči, spozna, razumije, shvati, bude radio, živio po njima, ući će u džennet. Zasigurno, koji ih upozna, nauči ne samo da ih zna nabrojati i kratko prevesti, već koji ih razumije, shvati, bude živio po njima, taj će ući u džennet, zasigurno. Jer ko upozna Allaha subhanahu wa ta'ala kroz ova njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, nemoguće je da ga ne zavoli. Zavolje, zavolje će ga sigurno. A onaj koji zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, on se odaziva, biva pokoran svome gospodaru Allahu džalla vala, što god mu Allah naredi, on se tome i odaziva. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava. S čijim upoznavanjem korist se opet vraća samo nama. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava jesu i imena Šafi i Tabib dva Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja govore o jednoj Allahove subhanahu wa ta'ala osobini. Ešafi i At-Tabib. Ova dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena ne spominju se u Kur'an i Kerimu, već se spominju u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi vjerujemo u Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva kojima se on, Allah subhanahu wa ta'ala, nazvao i opisao u Kur'anu ili ga je tim imenima nazvao i osobinama opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisu. Pa dakle imamo neka Allah subhanahu wa ta'ala lijepa imena spomenuta u Kur'anu i hadisu. Imamo neka imena koja su spomenuta samo u Kur'anu, a nisu u hadisu. I imamo neka od tih mnogobrojnih Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena koja su spomenuta samo u hadisu, nisu u Kur'anu. Od tih imena koja se spominju samo u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam jesu i ova imena. Šafi i at tabib Pa je došlo u hadisu kod Ajše radijallahu ta'ala. Ajša radijallahu anha prenosi hadis da bi Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kada bi posjetio bolesnika ili ukoliko bi bolesnik njemu bio donešen, ukoliko bi porodica bolesnog dovela bolesnika Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, on bi mu učio sljedeću dovu učio bi Allahu subhanahu wa ta'ala za njega dovu, govoreći Edhi bil be'se, rabben nas, išfi, ente šafi, šifa'an la yugadiru sekama. Edhi bil be'se, rabben nas, išfi, ente šafi, la šifa illa šifa'uk, šifa'an la yugadiru sekama. Govorio bi, otkloni ovu nevolju, gospodaru ljudi, išfi, izliječi, ente šafi, ti si onaj, ti si šafi, ti si onaj koji liječi. Ti si istinski liječnik, jer nema lijeka, la šifa illa uk, jer nema lijeka mimo tvoga lijeka, pa nam podari lijeka nakon kojeg će ova bolest iščeznuti. Kada bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam posjetio bolesnika, došao da obiđe bolesnika, ili kada bi mu bolesnik bio donešen, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem proučio bi dovu Allahu dželle za tog bolesnika i u dovi rekao edhi bil bes rabben nas išfi ente šafi šifaan la šifaa illa šifauk šifaan la yugadir seqal. Otkloni ovu nevolju, gospodaru ljudi, izliječi, jer u istinu ti si istinski liječnik, nema lijeka mimo tvoga lijeka, pa nam podari lijeka nakon kojeg ili poslije kojeg će ova bolest iščeznuti. I ovaj hadis bilježi Imam Buharija. Što se tiče Allahog dželjavala lijepog imena At-Tabib, spominje se u hadisu Ebu Rimse, čovjeka koji je imao nadimak Ebu Rimsa, koji spominje da je sa svojim ocem otišao Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, pa kada su ušli kod njega, zatekli su ga lijepe počešljane kose, namazane uljem, u lijepom ogrtaču. A otac od ovog čovjeka, Ebu Rimse, bavio se također medicinom, liječenjem pa je čuo za izraslinu na leđima Allahovog poslanika alihi salatu aslam, koja je u stvari bila pečat, pečat koja je ukazivala na poslanstvo Muhammeda sallallahu alihi wasallam poput golubijeg jajeta na leđima. Pa je ovaj rekao, hoćeš li skinuti ogrtač da vidim šta je to, ja sam liječnik, bavim se liječenjem, da vidim šta je ti to na leđima. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam nakon što je ovaj čovjek rekao ene rađulun tabibun, ja sam čovjek liječnik, rekao je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam Allahu at tabib. Allahu at tabib. Allah je taj koji liječi. Ti samo lijepo postupaš s ljudima. Lijepo, blago se obhodiš s ljudima, međutim, liječnik ljudi tabibuha alladhi khalaqaha. Liječnik ljudi, liječnik svih stvorenja jeste onaj koji ih je stvorio. Onaj koji ih je stvorio, on je njihov liječnik. On im daje bolest, on im daje lijeka, on im daje života, on im daje smrt. Zato bilježi također Imam Ahmed ovaj hadis prethodni zabilježio je Ebu Davud u svome sunenu. Također bilježi Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala slučaj Ebu Bekra radijallahu ta'ala kada je bio na samrti. Kada je bio na samrti. Pa su došli da ga obiđu. Obilazili su ga ljudi, njegovi ukućani su bili tu prisutni, pa jedan od prisutnih rekao hoćeš li da ti zovemo tabiba, liječnika. Pa je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala, liječnik me već vidio, tabib me već vidio. Pa su pitali šta ti je rekao, kakvu je diagnozu uspostavio, rekao mi je, kaže, inni fa'alun lima urid. Rekao mi je, ja radim ono što ja hoću. Dakle, aludirajući na Allaha subhanahu wa ta'ala, rekao je Ebu Bekr, liječnik Tabib me je već vidio, istinski liječnik, onaj od koga dolazi lijek i koji me može izliječiti, Allah subhanahu wa ta'ala, on me je već vidio i rekao je, ovo je smrt. Ja radim ono što hoću, ne možete vi ostati vječno u svome životu. Dakle, od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste Ešafi i At-Tabib, onaj koji liječi. Ova dva imena, dakle, su slična, govore o osobini Allaha subhanahu wa ta'ala, da je on istinski liječnik, da on liječi svoje robove, da od njega dolazi lijek. Kao što se spominje u Kur'ani Kerimu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje govor Ibrahima koji kaže وَإِذَا مَرِتُّ فَهُوَ يَشْفِينَ A kada se razbolim, on, Allah subhanahu wa ta'ala, on me, on me liječi kako stoji u suri Ešuara. Pa dakle, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, istinski lijek za sve bolesti, duševne, tjelesne, za bolesti našeg srca, istinski lijek je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Istinski liječnik jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji nas može izliječiti jedino jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, Allah ve ala kako je došlo u brojnim hadisima, nije stvorio ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka. Allah subhanahu wa ta'ala nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao lijeka, izuzev, kako se spomnio u hadisima, izuzev jedne bolesti, a ona je starost, odnosno smrt. Zato nema lijeka. Kada se upoznamo sa Allahim subhanahu wa ta'ala lipim imenima, es-Shafi i el-tabib, da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski liječnik, onaj koji liječi, od kojeg dolazi lijek i da je on za svaku bolest dao lijek, kako prije svega da ne volimo svoga gospodara, kako da ne žudimo svome gospodaru i žurimo, žudimo za njim i žurimo njemu, kako da ne tražimo lijeka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto kucamo na svaka druga vrata Zaboravljamo Allaha subhanahu wa ta'ala. A istinski lijek, istinski liječnik jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Samo od njega dolazi lijek. Ako Allah subhanahu wa ta'ala želi nam lijeka, ako Allah subhanahu wa ta'ala želi nam dobro, niko nam to dobro ne može sustegnuti. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ Ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće da te pogodi neka nedaća, nema toga koji će otkloniti tu nedaću od tebe. Ako Allah subhanahu wa ta'ala on vajem seske bi khair, ako Allah subhanahu wa ta'ala želi da te pogodi neko dobro, doista Allah subhanahu wa ta'ala je sve mogući. Niko to dobro ne može otkloniti, otkloniti od tebe. Pa dakle, lijek se nalazi zasigurno kod Allaha subhanahu wa ta'ala koliko taj lijek tražimo od našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega koliko vjerujemo ovo, nemoguće je i tražiti lijeka od Allaha subhanahu wa ta'ala ako nisi ubjeđen. Mi idemo i tražimo svakako, doće govori o tome, tražimo lijeka kod naših dunjalučkih liječnika koje je Allah subhanahu wa ta'ala učinio sebebom, razlogom. Neće lijek spasti sa nebesa, tableta ili sirup, popi i ozdravljen si. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao razloge, puteve do liječenja za kojima mi trebamo posegnuti, kojima trebamo ići. Ali da odemo tom na dunjaluku, liječniku, doktoru i propiše nam recept, odemo, ne vjerujemo, nismo toliko sigurni. Ba, mladi on, ne zna on ništa, još uvijek po knjigama traži, kako da mu vjerujem. Ali odemo i propiše na nam čovjek, da recept, izda recept, trebamo kupiti taj lijek i kupimo i ostavimo ga tamo negdje u ormaru, na regalu. Ne vjerujemo. Isto tako moramo vjerovati da kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi se lijek, da on drži lijek za našu bolest. Zato se trebamo obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno, Ibrahim kaže وَإِذَا مَرِتُّ فَهُوَ يَشْفِينَ Kada se razbolim, on me liječi. Allah subhanahu wa ta'ala, on mi šalje lijeka putem ovoga ili onoga. Dakle, zasigurno kod Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi se rješenje za sve naše probleme. Rješenje za naše bolesti. Lijek za naše bolesti. Zato se oslanjajmo na Allaha subhanahu wa ta'ala u liječenju i tražimo lijeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno posegnimo za svim onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao kao lijek. Oslonuti se na Allaha subhanahu wa ta'ala istinski i tražiti od njega znači i činiti ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala propisuje. Posegnuti za svim onim što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je lijek. Prije svega, lijek je u dovi, da se iskreno obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, naročito u toj bolesti kada smo doista slabi, malaksali, tu svoju slabost, malaksalost još povećajmo sa poniznošću, sa skrušenošću pred Allahom subhanahu wa ta'ala i obratimo se Allahu jalla vala skrušeno i ponizno. Tražimo lijeka kod njega. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Vaš gospodar je rekao vi meni obraćajte se, vi mene dozivajte, a ja ću vam se odazvati. Vi uputite dovu meni, ja ću vam se odazvati. Zatim lijek je u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala je Kur'an učinio lijekom i brojni kur'anski ajeti o tome govore. Jedan od njih u suri El Isra kaže Jalla wala wa nunazzilu minal Kur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. I mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike. Mi Kur'an objavljujemo i u Kur'anu ono što je lijek. Dakle, određeni kur'anski ajeti, cijeli Kur'an ali određeni kuranski ajeti su za određenu bolest i slično djeluju. Trebamo te ajete upoznati se prije svega s njima, a zatim učiti te ajete. U njima je lijek zasigurno za našu, našu bolest. Zatim, također med, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Nahl, sura Nahl dobila je ime pčele, jer Allah subhanahu wa ta'ala govori na jednom mjestu, u 68. i 69. ajetu o i kaže da Allah subhanahu wa ta'ala daje da iz njihovih utroba izlazi šarabun muhtelifun elvanuhu fihi šifaun linnas. Da iz njihovih utroba, iz njihovih stomaka izlazi raznovrsno voće, e, razno, raznovrsno piće, izlazi med različit, različitih boja, u njemu je fihi šifa un li nas. U njemu je lijek za ljude. Također, uh, hijjama, da se vadi hijjama, da se vadi krv na određenim mjestima, nečista krv, i to i današnja medicina potvrđuje i mnogi doktori danas pribjegavaju i tome da se odstrani nečista krv iz tijela i također mnogi drugi lijekovi. Za svim ovim posegnimo, također posegnimo i za e, lijekovima kod liječnika na Dunjalku, kod naših doktora, koje Allah subhanahu wa ta'ala također učinio sebebom, tražimo, jer je Allah u poslanika alihi salacom u brojnim hadisima rekao da se liječimo, jer doista nije Allah dao bolest, a da nije dao i lijek za nju. Kao što tražimo lijeka za neku svoju tjelesnu bolest, kada se povrijedimo, kada se razbolimo, kada se naruši naše zdravlje, isto tako tražimo lijeka za naše srce. Naprotiv, trebali bismo više da tražimo lijeka kada naše srce oboli u Allahovoj vjeri, kada se udalji od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada zapostavi Allahovu vjeru, znajmo da srce nam polahko zamire, umire, kada počne raditi grijehe, okrene se od Allahove subhanahu wa ta'ala, vjere, srce zamre. Kada počne ustrajavati u grijesima, kada mu grijesi postanu svejedno. Ne osjeća, ne primjećuje te grijehe. Postali su dio njega, maltene. Liječimo svoje srce. Ne dozvolimo da nam dođe u takve trenutke. Srce sutra će nam biti i tekako od velike važnosti. Naprotiv, od najveće. Neće nam sutra ništa moći pomoći do naše čisto srce, od dijela. Neće nam pomoći naš imetak, neće nam pomoći naša djeca, naše potomstvo, jedino čisto srce, čisto srce s kojim smo došli pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, ukoliko poznajemo nešto od medicine, znamo liječiti, u najmanju ruku dovu, uputiti ili proučiti određene kuranske ajete kada vidimo nekoga od bolesnih muslimana, radimo to. Budimo od koristi. Ne zaboravimo da je kod Allaha najbolji onaj koji najviše koristi ljudima. Zato nastojimo, pogotovo u ovakvim stanjima, stanjima bolesti, nastojimo pomoći našoj braći i sestrama muslimanima i muslimankama, pogotovo ukoliko smo završili te fakultete, imamo znanje iz medicine, pomozimo im. Ukoliko ne znamo, nemojmo, dakle, činiti. Nemojmo pokušavati im pomoći, a sigurno znamo da nemamo znanja o tome. Jer možemo nauditi čovjeku više od onoga u čemu se nalazi. Zatim, ukoliko posjetimo bolesnika, proučimo u najmanju ruku dovu za njega. Ili postupimo na sljedeći način, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme je savjetovao svakom onome koji se razboli da stavi na mjesto gdje osjeća bol, da stavi svoju desnu ruku i da kaže tri puta bismillah, a zatim sedam puta da kaže E'udhu billahi wa kudratihi min šerri ma eđidu wa uhadir da kaže sedam puta, nakon što je rekao tri puta bismillah, bismillah, bismillah, da kaže sedam puta a'udhu billahi wa kudratihi min kulli šarrin ma eđidu wa uhadir. A, utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala sa njegovom svemoći od svakog zla kojeg osjećam i od kojeg se pribojavam, od kojeg se bojim, a neću također oboljeti. Također čuli smo i dovu Allahovog poslanika alihi salatu oslam koju je učio edhi bil bes, rabben nas, išfi, ente šafi, la šifa e il la šifa uk. Otkloni ovu nevolju gospodaru ljudi jer doista ti si liječnik, izliječi, ti si doista pravi istinski liječnik, nema lijeka mimo tvoga lijeka pa nam podari lijeka nakon kojeg će ova bolest iščeznuti. Također u drugim hadisima spominju se druge dove koje neće čovjek proučiti bolesniku iskreno sa ubjeđenjem želeći korist tom bolesniku, a da Allah subhanahu wa ta'ala i neće dati jeli, ozdravljenje tom bolesnom. Radujemo se što imamo ovakvog gospodara. Radujmo se što imamo ovakvu vjeru koja nas usmjerava, upućuje, savjetuje kako da šta kada činimo, pogotovo dakle u ovim situacijama. Poznato nam je da se tada mnogi hvataju, kako stari naši kažu, za slamku, traže lijeka svugdje, neka znaju da se lijek nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da mu se iskreno uputi dova, da se uče određeni kuranski ajeti, da se posegne za ovim onim što je dakle došlo u našoj vjeri sigurno jeli, i da se na kraju oslonimo na Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, ne na te lijekove, jer Allah subhanahu wa ta'ala je šafi, tabib, onaj koji liječi doista jedini kod koga se nalazi lik. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća ubjeđenje u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala u njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Molim ga subhanahu wa ta'ala da izliječi i naša srca i naša tijela od svake bolesti.